Nema sumnje da oni koji kažu za sebe da su ahli sunne val džema, da su oni najpreči i na njima je najveća obaveza da slijede Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da slijede Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam u svim stvarima da ne prave razlike ovo je sunet ovo mogu da odbacim a ovo je farz ili ovo je vađim ovo ću da uradim ehli sunet vol džema ne prave takve razlike nego slijede svaki sunet od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kakav god on da je bio bilo da se radi o sunetima u ibadetu o mustahabatima ili da se radi o sunetima kad je u pitanju njegov izgled i njegovo ponašanje ili kad je u pitanju njegov način života cjelokupni. Ako na braćo pogledamo u istoriju, ako pogledamo u siru Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ne samo da ćemo naći da je to lijepo za izučavanje, da čovjeka čita siru Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, njegov se iman povećava, njegovo znanje se povećava i osjeća jednu, jednu ljepotu toga što čita. Ne samo to, nego u siri Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Mnogobrojne su pouke i poruke kako se živi ova vjera. Jer ovo nam je jedini uzor kako treba živjeti i kako se treba ponašati. Ako poredimo vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem naročito njegovo vrijeme koje je proveo u Meki. Vidjet ćemo da ova dva vremena imaju puno sličnih osobina, da u ova dva vremena se doživljavaju i događaju se događaj koji su slični jedni drugima. Danas je isto islam slab, odnosno muslimani slabi i nažalost mogu da kažem malobrojni, iako ima onih koji se pripisuju islamu puno ali pravih muslimana je malo. I danas je isto kao u ono vrijeme počeo islam na garibima, na pojedincima i završit će se na garibima kako kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam. Danas je to vrijeme gurbeta. Danas je to vrijeme pojedinaca kada samo pojedinci nose Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i oni su vidljivi na istini do sudnjega dana. Ako pogledamo i uporedimo ova dva vremenska perioda, vidjet ćemo da mnogo liče u mnogim stvarima. Mada ima stvari i u kojima ne liče. U ono vrijeme Allah subhanahu wa ta'ala je objavljivao Kur'an malo po malo. I muslimanima je bilo dužnost da slijede samo ono što im je objavljeno. Dok tek kasnije je Kur'an upotpunjen. potpunjen. Kad se kaže Allah subhanahu wa ta'ala El jevmu akmeltu lekum dinekum Wa atmemtu alejkum ni'mati Wa raditu lekum u lislame dina Danas sam vam vašu vjeru potpunio i blagodat prema vama usavršio i zadovoljan sam da vam vjera bude islam. I danas čovjek mora prihvatiti vjeru u potpunosti. Ne može je uzimati malo pomalo. malo nego mora sve prihvatiti. Nije dozvoljeno danas neko da kaže, prvo ćemo reći čovjeku da alkohol nije dobar, mada u njemu ima i koristi. Pa da poslije neko vrijeme kaže mu, možeš ti da piješ, samo ne možeš kad hoćeš da klanjaš. Pa onda kasnije tek da mu zabranimo skroz alkohol. To nije, to nije od hikmeta, to nije od daveta, to nije ispravno, to nije od islama. Allah je vjeru savršio i odmah nam naređuje da se klonimo, da se klonimo onoga što je on zabranio. Druga stvar koja ne liči onome vremenu jeste da u vrijeme Mekanskom nije bilo munafika, braćo. Nije bilo munafika, nego su samo bili ili muslimani ili kafiri. Nije bilo munafika, dok danas u našem vremenu, u našim safovima imamo svega toga. Imamo mnogo onih koji se pripisuju islamu, a u stvari su neprijatelji islama i muslimana. I po toj stvari ova dva perioda se ne mogu, ne mogu, znači, poisto vjetiti. A ostale većina stvari, znači, iste su ili slične su. I ako uzmemo i proučimo ovaj period, vidjet ćemo vidjet ćemo neke osobine ovog perioda koje su iste i koje mi moramo imati kod sebe kao što je imao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi radi Allahu ta'ala anhum. Od hasaisa, od specifičnosti ovoga perioda, ovoga našeg perioda i perioda u stvari Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je proveo u Mekki jeste da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem širio davu da nije sjedio u kući i čekao da mu neko dođe da prihvati islam nego je izašao Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Izlazio je na ulice, izlazio je kod Kabe, izlazio je po pijacama, sretao je karavane, sretao je delegacije, sretao je hadžije i govorio im o Allahovoj subhanahu wa taala vjeri. Govorio im recite la ilaha illallah, spasit ćete se. Govorio im je i pozivao ih je na sve, na sve, na svim mjestima i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nije posustao u tome za razliku braću od nas koji smo se zatvorili u kućama koji smo se zatvorili možda i u meštidima i onda tražimo neko da dođe da prihvati islam čekamo ko će nam ko će nam doći zakucati na vrata i da nam kaže poduči me Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri U ovome vremenu mi smo zaostajemo, draga braćo, daleko od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Daleko izostajemo od ashaba, radi Allahu ta'ala, po ovome pitanju. Allah, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kad je pozvao Ebu Bekra i kada mu se odazvao Ebu Bekr, odmah je Ebu Bekr krenuo da širi Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. I onda svi drugi ashabi koji su se prihvatali vjere, išli su i širili i pozivali svoje i pozivali svoje ukućane i pozivali svoja plemena i tako ćemo vidjeti da skoro u cijelom arapskom poluotoku nije bilo plemena a da u njemu nije bilo muslimana imamo primjer Ebu Zer el Gifari koji je bio iz plemena Gifar koji je bio daleko od Mekke čuje za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i došao prihvatio se vjere i otišao odmah da širi odmah da širi u svome, u svome plemenu, u svome plemenu. Samo mali broj ljudi mu je povjerovao. Među tim malim brojem bio je Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu. Imamo i pored ovoga imamo Tufail ibn Amr ad dawsi isto ashab koji je daleko živio od Medine. Imamo mnoge, imamo mnoge druge. Kaže Allahu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je širio Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Nije posusao. Pripremao se braćo za dan iskušenja. Pripremao se za ono što mu je rekao što mu je rekao Vereqa ibn Neufel koji je preselio prije nego što je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem počeo javno da poziva u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru koji je rekao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem volio bih, volio bih da budem jak volio bih da budem jak na dan na dan kada te tvoj narod bude bude progonio kada te bude izagonio pa su pitali pa je pitao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u čudu zar me progoniti šta sam ja to uradio oni mene nazivaju sadekul amin, onaj koji je istiniti, onaj koji je poverljivi. Zašto će me moj narod progoniti? Kaže, tako mi Allaha, niko nije došao sa ovom stvari, a da nije bio proganjan. Da niko nije došao sa ovom stvari, a da nije bio proganjan. I mi, cijenjena braćo, ako dođemo sa ovom stvari, moramo trpjeti iskušenja od našeg naroda, od onih kojima ti želiš hajr, kojima želiš da se spase džehennemske vatre, ali šeitan želi da ih ostavi u zabludu i okrene ih protiv tebe i ti njima želiš hajr, a oni tebi žele zlo. Oni hoće da te prognaju, da te prognaju i svojih života, i svojih, i svojih gradova, i svojih država i tako dalje. Od stvari, od ljudi koji su prihvatili Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru u dalekom Jemenu, bio je Daman, Damad el-Ezdi, Ovaj čovjek je bio poznat da je u svome narodu, u svome mjestu u Jemenu ljude liječio, ljude liječio od bolesti. Pa je čuo za Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je čuo? Čuo je da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem lud. Pa je došao da pokuša i njega da izliječi. Došao je da pokuša da izliječi Allahovog poslanika, pošto cijela Arabija o njemu priča da je ludak. Za njega bi to bio veliki podvig da izliječi takvog čovjeka. Pa mu je došao, pa ga je pitao, šta imaš ti kod sebe? Šta govoriš ti? Da prvo šta, prvi preispita čovjeka, da mu utvrdiš, jel, diagnozu. Pa je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, počeo, počeo, inna alhamdulillah, nahmeduhu ta'ala, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu. Počeo je sa onom poznatom hudbetul hađe. Samo, in alhamdulillah, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svjetova, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo i tako dalje. I onda je ovaj čovjek pružio ruku Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao tako mi Allaha obišao sam puno sihirbaza obuš, obišao sam puno vračeva obišao sam puno pjesnika ali nikad ovako nešto nisam lijepo čuo kaže evo ti moja ruka da ti dam prisegu. Evo ti moja ruka da ti dam prisegu na vjernost. I postao je musliman, izgovorio je riječi, izgovorio je riječi šehadeta. Od specifičnosti, braćo, vremena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove dave jeste da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi radijallahu ta'ala anhum da su bili jako hrabri da su bili hrabri u dostavljanju Allahove subhanahu wa ta'ala riječi, da su bili hrabri u dostavljanju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, da se ničijeg prijekora nisu bojali. Imamo primjer našeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koji je hrabro istupio pred svim kurešijama i javno i sa jasnošću ih pozvao i sa jasnim jezikom ih pozvao u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru nije im zamotavao, nije mu nafičio, nije se pretvarao, nije im ulizivao, nego im je jasno i nedvosmisleno rekao ovo su vaši, ovo su vaši lažni bogovi, oni će u vatru i vi i oni. Ne možete se, ne možete se spasiti osim da povjerujete u Allaha, u Allaha subhanahu wa ta'ala i u poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije zamotavao, nego im je hrabro istupio i rekao u ono što ih poziva. Pa ih je pozvao na Safi, pozvao ih je na brdu, pored same Kabe, pozvao je svu svoju porodicu, prije svega i ostale ljude, pa, je, pa ih je pozvao u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, pa mu se okrenuo e, e, Ebu Leheb, prokletnik, pa rekao tebe lek, teško tebi, kaže, zar si nam sa ovim upropastio dan? Zar si nam sa ovim upropastio dan? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio tebe, e, e, tebe tjeda je bi lehebi o tebe. Neka je propao i neka je prokne tebu leheb i njegove, i njegove ruke i tako dalje do kraja, do kraja sure. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, isto i njegovi ashabi, javno su istupili i pozivali u Allahu subhanahu wa ta'ala u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru kul ya ayyuhal kafirun reci o nevjernici reci o nevjernici la abudu ma ta budun ja ne obožavam ono što vi obožavate Danas imamo puno ljudi koji kažu da ovim kafirima, fasicima, pokvarenjacima, kaže čak ne smiješ ni da im kažeš da su kafiri. Ne smiješ da im kažeš ni da su kafiri, nego treba da im kažeš da su oni nemuslimani. Ne da nisu muslimani, nego su i kafiri u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Govorili su, govorili su ovi kurešijski prvaci, govorili su Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kaže kad asf kad govorili su Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kad sefaha ahlamana on je smatra glupim naše snove naše ideje on to smatra glupim wa abedinena i on obalažava omalovažava našu vjeru o sebe alihetena i on suje ili ružno govori o našim božanstvima. Takav je Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio. Danas mnogi žele to da zaobiđu, pa žele da se prikažu nevjernicima na najljepši mogući način, pa toliko idu u dubinu da dozvoljavaju mnoge stvari koje su stvari kufra ili širka da im čestitaju njihove zablude, da im čestitaju njihove praznike i tako dalje. A znamo svi šta znači čestitanje neuzubila rođenje maloga Boga, kako oni nazivaju Božić. Ili kaže Allah subhanahu wa ta'ala o Isa alaihi salam, vama pateluhu, vama salebuhu, oni ga nisu ni ubili, ni razapeli. A ovi dođu i utrkuju se kako će im čestitati njegovo uskrsnuće. Zaista je to sramno i lažno od onih koji im to, koji im to govore i oni koji im to dozvoljavaju. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao da se borimo protiv idolatrije, da se borimo protiv kipova, protiv kumira i tako dalje. Ovi im čestitaju različite te širkove, različite kufrove i misle time da pridobiju njihovu pažnju, da pridobiju njihovu da pridobiju njihovu šta naklonost kako bi, kako bi ih kasnije, kako oni kažu, pozvali u islam, a svjedoci smo da ih nikad nisu pozvali. Svjedoci smo toliko muftija, toliko reisova, toliko muft ovaj učenjaka, toliko da niko nikad nije javno pozvao kafire u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Da im nikad niko nije rekao prihvatite se Islama, prihvatite se Islama, inače ćete biti vječno u džehennemu i tako dalje toliko su puta gostovali po televizijama, toliko su puta gostovali po različitim emisijama, na, davali intervjue, da nikad niko nije pozvao kjafire da prihvate Allahu subhanahu, Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zatim imamo primjer njegovih ashaba radijallahu ta'ala anhu. Imamo primjer Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, koji je širio islam od, od, od onda kada je izgovorio riječi la ilaha ilala. Pa kad su mu kurešije, mušici onemogućili da javno poziva u islam, da javno poziva u islam kod Kjabe, on je napravio musalu, napravio mjesto gdje će klanjati u dvorištu svoje kuće i onda bi učio Kur'an, onda bi klanjao namaze da bi ljudi mogli da ga vide, da bi ljudi mogli da ga čuju, da bi ljudi mogli da prihvate Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Cijenjena braćo, koliko je danas naših komšija, koliko je naših rođaka, koliko je naših neki poznanika koje nikad nismo pozvali u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Koje nikada nismo pozvali da dođu da padnu Allahu subhanahu wa ta'ala na seđu. Da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Mnogo je nažalost takvi. A bojim se da ćemo biti pitani za njih na sudnjemu danu da će na sudnjem danu doći pa će nam se okačiti i pitati nas zašto nam niste dostavili Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Vi ste bili na haku, vi ste bili na istini, što nas nikad niste pozvali u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Imamo primjer, imamo primjer braću Omara radijallahu ta'ala anu. Poslušajte, poslušajte ovu stvar. Kaže, jedne prilike je, pošto je prihvatio islam, a znamo, Omer radi Allahu ta'ala anhu ko je bio, jedne prilike u stvari prvo što je prihvatio islam, otišao je pored Kabe i javno obznanio o Kurejšije, ja sam musliman, svjedočim da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov robi Allahov poslanik. Pa zatim Ebu Omer radi Allahu talanu, kada je učinio hidru, svi ashabi su skoro činili hidru krijući se. Omer radi Allahu talanu odšao i obznanio svim kurejšijama, o kurejšije, ja činim hidru radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ima li neko da me spriječi? Niko se nije našao Omara radi Allahu ta'ala mu da spriječi. Jedne prilike kad je sjedio posle sabaha pored Kaabe, da kažemo slobodno, zavadio se sa jednom grupom Kurejšija. Počeli su napadati Allah, Allahu u vjeru. Počeli su napadati Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njega, a on je ustao i branio je. On je ustao i branio je dok nije došlo do te situacije da se morao sa njima tući. Pa se borio protiv njih, borio se braćo sve do podneva nije posustao Omer radi Allahu anhu. Oni su ga napadali, a on je uzvraćao. Napadali su ga, a on se branio. Pa kada se već umorio, kad više je bio na izmaku snage, pošto je njih bilo puno, jedan od Kurešija je došao i ponudio mu je zaštitu. Zaštitio ga je od ovih ostalih mušlika. Pa on radi Allahu ta'ala anhu i pored toga što je bio iscrpljen, što je njegovo tijelo bilo umoreno, njegov je jezik i dalje ostao svež i dalje je ostao da brani Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa kaže o Allahovi neprijatelji, o Allahovi neprijatelji, zaista sam ja musliman, zaista sam ja musliman, zaista ovo što, zaista je ova vaša, zaista ova vaša vjera je batil. I neprestano im je govorio radi Allahu ta'ala anu psujući, ne psujući, nego ponižavajući njih i ponižavajući njihovu vjeru. Omar radi Allahu ta'ala, Omar radi Allahu ta'ala. Međutim, cijenjena braćo, ne samo da su, o, vidimo u ovom periodu mekanskom, da su se suprostavili ashabi radi Allahu ta'ala na jedan način, suprostavili su se prije svega svojim jezicima, suprostavili su se argumentima, suprostavili su se davom, hrabro, Međutim, nije bilo suprostavljanja oružjem. Nije bilo suprostavljanja oružjem. I to savjetujem današnjoj braći, da ne pomišljaju na takve stvari. Mi imamo snagu argumenata. Mi danas imamo snagu, snagu Allahovih dokaza. A ona druga snaga, inša Allahu ta'ala, doći će, doći će jednoga dana. I, ne, I pozivam braću, da se ne kriju, da se ne kriju iza interneta, da se ne kriju iza Facebooka, da se ne kriju iza nikova i tako dalje, iza tamo lažnih imena, nego da ljude pozivaju otvoreno sa svojim imenima u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da ih pozivaju javno, sa, lično da ih pozivaju, da im predstavljaju šta je Allahu subhanahu wa ta'ala vjera, a ne a ne tamo preko interneta i kaže mi tamo širimo davu. Nažalost, tamo se najmanje dava širi. Najmanje je tamo oni koji su se prihvatili Allahove subhanahu, Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ali ne kažem da i tu taj način ne treba iskoristiti, ali ga ne treba staviti i zapostaviti ovaj drugi, ovaj drugi način daveta. Od Hasaisa ili od eh, specifičnosti daveta u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam u tom mekanskom periodu jeste bilo da je ta dava, da je to pozivanje braćo bilo praćeno velikim, velikim iskušenjima, da je bilo praćeno velikim saburom kako ashaba radi Allahu ta'ala anhu, tako i poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ako vidimo i ako pogledamo kako su se oni postavili, vidjet ćemo da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam izučavao njihove načine, izučavao je načine suprostavljanja Allahove vjeri. Podučavao je ashabe svoje kako oni i na koji način i kako sistematski pokušavaju da unište Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Prvi način jeste, braćo, način zastrašivanja. Drugi način jeste način suprostavljanja ako treba i fizički i na kraju oni pribegavaju kad ništa to ne mogu, onda pribegavaju kojem načinu da ti ponude, da te da ti, da ti, ti ponude svoje usluge, da ti ponude i metak, da ti ponude stvari koje je nažalost teško odbiti, da ti ponude dunjalu koji je zaista teško odbiti. I onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučavao njihove spretke, pa im je ovaj podučavao ashabe i oni su znali kako da se postave, kako da se postave tim spletkama. Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem najbolji i naj, naj čovjek koji je najviše istinu govorio, koji je bio poznat po istini i svom povjerenju, kada je pozvao Kurejšije da im pokaže jasne ajete, da im pokaže jasne dokaze koji su oni stalno tražili, izveo ih je na brdo pored Beke i na i na dovu koju je putio Allahu subhanahu wa ta'ala Allah je dao da se rascijepi mjesec na dvije polovine da se mjesec rascijepi na dvije polovine pokazujući im i će im jasne dokaze od Allaha subhanahu wa ta'ala pa nisu povjerovali nego kakav je njihov odgovor bio da je to sihr da je to sihr mustemir seher koji neprestano traje, da je on obsihrio njihove oči. Znači, nije bilo, nije bilo dokaza, a da ga oni nisu na svoj način, ovaj, da ga oni nisu porekli i da pri tom nisu pripisali Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi veselem, neko od imena. Pa su ga nazivali sihirbazom, pa su ga nazivali pjesnikom, pa su ga nazivali ludakom, pa su ga nazivali mnogim ružnim imenima kako bi odvratili ljude od onoga u šta oni, oni on u šta on radi eh, sallallahu alejhi ve sellem poziva kažu wa in yaru ayat yu'adu wa yaqulu sihr mustamir a kada vide ayet kada vide znak od Allaha subhanahu wa taala oni se okrenu i kažu ovo je neprestani sihr ovo je sihr koji koji traje Zatim poslali su mu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Walida ibn Mugir, jedan od poznatih kurejšijskih pjesnika, čovjek koji je poznat bio po svome bogatstvu, po svojim sinovima, imao je veliki broj sinova, imao je uh, jako rečit uh, jezik, pa su ga, pos, pa su ga poslali Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, da ga poziva u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa mu je, pa mu je nudio, pa mu je ovaj, uh, poslali smo Mugiru, ovo veli da im Mugiru, i ponudio on mu je i da ga odvrati od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgovorio je, odgovorio je ovom mušliku kuranskim ajetima. Odgovorio mu je Kur'anom, čitao mu je Kur'an, pa kaže kad se vratio, tako mi je Allaha, kaže u ovom govoru se osjeća neka a, ljepota, neka, neka sladoć, neki sladak govor, kaže, nego i on kaže, utiče na one koji ga slušaju. Pa se on, kaže, onda okrenuo, pa se namrdio, pa je počeo da izmišlja laži i rekao je da je on sihirbaz. Šta god kaže da mu kažemo, o nije takav. Ako kažemo da je pjesnik, tako nam Allaha ovo kaže, nije sihr. Ako mu kažemo da je ludak, Ludak ne može da govori ovim riječima, nego ćemo reći šta? Da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio sihirbaz, da je rastavljao sina od oca, da je rastavljao čovjeka od žene ili ženu od čovjeka, da je rastavljao roba od svoga vlasnika i tako dalje. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala u suri mu desir objavio njegove spletke i obećao mu vječnu dni džehenem. Obećao mu i zagarantovao mu vječni, vječni džehenem. Imamo primjer Bilala radijallahu ta'ala anhu. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, evvelu men azhara l'islame seb'atu. Prva sedmorica koji su obje, oja, ob, o, o, ovaj, o, obznanili svoj islam, kaže, njih je bilo sedam kaže svi su imali zaštitu svi su imali zaštitu osim Bilala Bilal nije imao zaštite pa su ga vukli po užarenom kamenju vukli su ga po užarenom kamenju sa stijenom velikom na prsima a on je govorio ahadun ahad jedan jedini jedan jedini Pa zatim govore neki ashabi, radi Allahu ta'ala anhu, kaže bilo je ljudi u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji su mučeni, koji su mučeni i bili su primorani da izgovaraju riječi kufra, osim Bilala radi Allahu ta'ala anhu, on je izgovarao samo ahadun ahad. Iako je i njima srce bilo smireno na imanu, iako nisu oni nikad posljumljali u svoj iman, kaže naređivali im E, kad prođe neka buba pored njih, oni bi im naređivali da kažu ova buba to je moj Bog koji je ja obožavam. Pa su oni, neki od njih, bili iskušavani pa su pristajali da to, da izgovore ti riječi, iako, iako su bili Ova, iako, pored toga, znači što su bili jako iskušavani i što im je bilo prijećeno, prijećeno smrću. A Allah subhanahu wa ta'ala je obznanio da su oni da su oni vjernici. Imamo primjer Ammara radi Allahu ta'ala anhu. Allah ovaj momak ili mladić koji je bio u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pred njegovim očima, braćo, ubili su mu njegovu majku i njegovog oca. Njegova majka je ubijena tako što je Ebu Džehl, prokletnik, uzeo koplje pa je ne, neprestano ubadao u njen polni organ dok nije, dok nije jadnica preselila. I taj je Asad, radijallahu ta'ala anhu, bio primoran pored svih muka, bio je primoran da izgovori riječi, riječi nevjerstva. Imamo primjer, imamo primjer drugih ashaba, neki su skidani ovaj bez odjeće pa su stavljani na žar i njihova se i njihova se e, meso peklo na žaru ali nisu posustajali u Allahu subhanahu wa taala vjeri Imalo je oni kojima su donosili užarena gvožđa pa im pržili njihova pa im pržili njihova leđa, ali nisu posustajali, nisu posustajali u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri, nego su, nego su izdržali i bili hrabi, i bili hrabi do kraja. Imamo primjere Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koliko je on bio mučen i ponižavan pored različitih imena koja su mu davali. Imamo primjer da je jednom prilikom uh, Utbe, prokletnik, sjedio sa kurešijama, sjedio sa kurešijama i gledao je Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kako klanja. Pa je pitao ima li niko da ode tamo da donese utrobu od deve i da je baci na Allahovog poslanika. Pa su neki neprokletnici i nesrećnici otišli pa su bacili, pa su bacili ovaj, utrobu od deve na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ona, braćo, nimalo nije bila mala, ta tolika je bila da Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nije, smije, nije mogao da se digne sa sećde gotovo šta da ga je prigušila. Pa se samo našla Fatima radi ta'ala anha, ćerka gledala kako ponižavaju njenoga baba i ona je stala da čisti to sa Allahu i otklanja sa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To su bili To su bili prve, prve generacije. Onaj drugi dođe pa ga je uhvatio, uhvatio ga je za njegovu odjeću toliko da ga je zamalo udavio. Pa je došao je Bubek radi Allahu te Alanhu da ga brani i govorio je etap tulune ređule, zar ćete ubiti red čovjeka, zar ćete ubiti čovjeka koji govori Rabbun Allah, moj gospodar je, moj gospodar je Allah. I zaista sva ta iskušenja ashabi radi Allahu te Alanhu su izdržali. Sa sva ta iskušenja čvrsto su podnijeli i proširili su Allahovu, Allahovu subhanahu, Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa su pokušali Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da ga podmite, da mu ponude bogatstvo, da mu ponude žene, da mu ponude uh, položaj u svome društvu. Pa je sve to Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem odbio. Kada mu je došao Utbe ibn Rabija i kada mu je ponudio, kaže šta želiš ti? ako želiš i metak daćemo ti, ako želiš položaj daćemo ti, ako želiš žene, nađi najljepše žene, sve ćemo ti dati. Samo se malo odrekni, samo malo popusti u svojoj toj vjeri. Daj, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, samo još neko božanstvo. Ili daj bilo šta, samo, samo da vidimo da popuštaš. Pa je Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, njemu odgovorio, kada je pitao, jesi završio? Kaže, jesam. E, slušaj, kaže, sad ti mene. Pa je rekao, bismillahirrahmanirrahim, hamim, tenzilu mirrahmanirrahim, kitabun fusilet ajat, ajatuhu kur'anen arabijan i qavmi ja'lemun. Beširen wa nadiren fa'areda akseruhum fahum la, la, la jesma'un. Kaže, u ime Allaha milostivog, samilosnog, hamim, ovo je knjiga objava od milo, najmilostijeg samilosnog. Knjiga čiji su ajeti jasni. Kur'an na jasnom arapskom jeziku za narod koji zna, koji donosi radosne vijesti i koji opominje, pa su se većina njih okrenuli i nisu slušali ili ne slušaju. To je bio odgovor Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A kakav je odgovor mnogi danas je cijenjena braćo? Kaže da mi zauzmemo pozicije, da mi uđemo, da uzmemo vladu, da uzmemo ta poslanička mjesta da uđemo u te neke zajednice da postanemo imami ili glavni imami pa ćemo mi ovaj polako to sve mijenjati do tada sve neka stoji kako jeste vallahi to nije put vidimo kakav je bio put Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nema sumnje da nam je istorija Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem najbolja učiteljica kako se živi i kako se radi molim Allaha subhanahu wa taala da nam učini istinu istinitom, jasno i da nas učini od njenih sledbenika da nam da da se ugledamo na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da uzmemo pouke i poruke iz njegovog života. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala šefil anbijaju wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما ba'd. zaista su braći ovo samo bili neki primjeri daveta Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem u Mekki i daveta i ponašanja ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem o njima i tih načina i tih specifičnosti ima još mnogo a neke ćemo inša Allahu ta'ala pomenuti u narednoj u narednoj hudbi bi iznillahi ta'ala ono što mi moramo i mo, mi moramo zaključiti iz ovoga i koje pouke moramo uzeti da se, ne, da se moramo uskladiti svoje živote svoja ponašanja sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i sa životima ashaba radijallahu ta'ala anhum da moramo se odgojiti imati ahlak kakav su oni imali da znanje kako su oni imali sve nam je braćo na dohvat ruke, samo to trebamo uzeti, samo trebamo uzeti knjige sire i čitati istoriju Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njegovih ashaba. Kada vidimo sva ova iskušenja braćo koja danas, koja danas nalaze ovaj umet, vidjet da ona nisu ni blizu onoga onoga što je se desilo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima. Posebno ono što se dešava nama, to je daleko, daleko onoga što je zadesilo prve generacije. Ali vidimo danas ljude kako će zbog posla, zbog dunjalu kada ostavi čita u vjeru, kako će zbog svoje žene da proda, da proda svoju vjeru za, za sitne pare, kako zbog po, ugleda, zbog nekih stvari zbog neke ovo dunjalučke stvari odrekne se suneta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako se zbog mnogih stvari popušta u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. A vidimo ashabe radi Allahu ta'ala anhu kako nisu popustili ni za trenutak. Samo su neki pohlekli ne zbog straha braćo, ne zbog straha, nego zbog ikraha. Jer čovjeku nije dozvoljeno u strahu da izgovara riječi kufra nije dozvoljeno u strahu da iz, ovaj, izgovara riječi kufra, ali mu je dozvoljeno šta kad je u pitanju i krah, a to je šta prisila kad ti neko prijeti smrću i on je u mogućnosti da to nešto sprovede. Amar ibn Jasir, pošto je vidio da su mu ubili majku, da su mu ubili njegovog oca, Amar ibn Jasir je tek tada izgovorio riječi kufra a sva druga zastrašivanja nisu pomogla, nisu pomogla. A danas ljudi, ako im priprijeti neki tamo inspektor, ako im priprijeti neki tamo ministari, oni se odma vidiš kako se udaljavaju od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeru, kako zaboravljaju. I vidjet danas da su česta pitanja, mogu li ja da ne klanjam ili mogu li ja nekako da izbjegnem ovo, mogu li ja da izbjegnem ono, mogu li ja da skratim bradu, mogu li ja da ovo, mogu li ja da ono, hiljadu pitanja i sve su vezana za dunjalu. Zbog dunjaluka se rade velike stvari. Zbog dunjaluka se posustaje u Allahovu i subhanahu wa ta'ala vjeru kažemo, vidi, kaže, ovoga ko ide u džamiju, kaže, ja ne mogu dolaziti dok je taj tu. Pa zbog toga ti ideš u džamiju, zbog toga ti, ti ideš da, da, da, da, da, da obavljaš, ja ne mogu ovaj džema zbog toga i toga, tamo imaš pijuna, imaš pijuna i, i bilo je u vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem, Bilo je munafika koji su dolazili u mešćid Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, al niko od sahaba nije rekao: "Uh, tamo je Abdullah ibn Ubej, on je spletkaroš, on je vaki, on je naki, ja neću da idem u džamiju ili u mešćid Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem." Toga je bilo, toga će biti, ali na nama je da ustrajemo na Allahovom subhanahu, na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća naš iman. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća naše znanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas obskrbi dijelima koja vode u dženet i da nas sačuva dijela koja vode u džehennem. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dženetu kao što nas je sastavio na ovome dunjaluku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam zadnje riječi budu la ilaha illallah, da nam naša zadnja dijela budu najbolja. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islam i muslimane. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide na Allahovom putu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da im pošalje pobjedu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ponizi mušrike i kafire. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da im se osveti. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva nas, da sačuva naše porodice, da sačuva našu djecu od iskušenja koja ne možemo podnijeti. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da dobro i na ovome i na budućem svijetu. Donosite salavat i selam na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam en sala alaihi salata wahida sallallahu alaihi biha ašere.